Alright, so <laughs> may babasahin ako dito. Samahan niyo ako. Di ko pa ito nabasa eh. Uh, for ending lang naman to. Uh, gusto kong basahin to kasi parang mahaba. Tulungan niyo ako, okay? Sabi to ni Kelly. Napadala niya to 6 days ago pa eh. Hugot Radio, DJ Ron, may manliligaw kasi ako ngayon. Since grade 2 pa lang ako, crush na crush ko na siya noon. Kasi iisa lang school namin tapos classmate ko atin niya. Okay, so mas matanda, mas matanda siya yun sa, ano, sa lalaki. Noong 2011 po, parati po siyang nagpapahiwatig sa akin na kung pwede manligaw daw siya. Though, naging crush ko siya dati nung bata pa ako. Di ko siya pinapansin. Sinusungitan ko lang siya kasi ang alam ko about him, mahilig bumarkada. Tapos, may bisyo pa. Talagang pihikan talaga ako pagdating sa ganyang usapin. Wala talagang formal na ligawan na nangyari sa amin noon puro lang siya pa-cute-cute. Tipong pasaring lang kasi focus yung isip ko sa family namin at trabaho ko sa mga time na yon. Medyo di rin ako nakapag-move on noon sa una kong boyfriend noon. Kaya iwas-iwas ako sa uh, akong maliwa- maligawan ulit. Mga 2012 po umalis ako sa poder ng parents ko kasi parang nagrebelde ako sa parents ko at pati sa papa kay God samot-saring dagok ang dumating na trial sa akin noon. And then, may naging kaibigan ako na tomboy na nakalive-in ko din ng dalawang taon. Okay, okay, okay, okay, okay. Okay, tapos nakipaghiwalay din ako sa tomboy ng nag-abroad ako kasi humanap siya ng iba. Then, while I'm here abroad, while I'm talking and praying to uh, God, and Jesus Christ, repenting all my sins I've done into my life, realizing I am nothing without Him, our Lord, our Savior, I'm incomplete. Then I asked God, Jesus, one time while I'm working, may magkakagusto pa kaya sa akin? At tatanggapin ako bilang ako, kahit na sa kabila ng pinag napagdaanan ko. For me, kasi tingin ko sa sarili ko, hindi na ako karapat-dapat na mahalin ng kung sino man. Tapos, after one week, I asked Jesus about my prayer. And then, this man, before na gustong mandigaw sa akin, na crush na crush ko noong grade 2, nag-friend request sa Facebook ko. Tapos, nag-message siya na, Kamusta, my love? Wow, my love agad. I was so shocked. Siyempre, DJ Ron. Heto namang umiiral ang kabaliwan ko, nireplyan ko rin and ng who you. Ang reply niya, I love you. Hmm. Hanggang chatting lang sa inbox lang kami kasi pareho kaming malayo. Nasa island kasi siya nag-work at ako naman dito sa Saudi. Nanligaw siya ulit sa akin. Through chatting lang. Tapos sinagot ko siya matapos ng one month kahit madalang lang communications namin kasi pareho kaming busy sa work. Ang totoo, sinagot ko lang siya para malaman ko kung magbabago ba siya kapag sinagot ko siya? Gusto ko rin makasiguro. Tapos matapos ng one week na nakipag-break up ako sa kanya. Ha? Pero hindi siya pumayag kasi sabi niya na papakasalan niya daw ako. Sauce. Juice Mayo Marimar. <laughs> sinabi niya yun na hindi ko yung sabi. Sabi niya, Sauce, Juice Mayo Marimar. Nawindang ako sa sinabi niya. Sabi ko na lang sa kanya pag-usapan na lang namin yan pag uwi namin pareho ng Pilipinas. Tapos one month siyang di nagparamdam matapos nung nakipaghiwalay ako. Kagabi nag-chat siya sa akin na parang wala lang nangyari hanggang sa napunta ang topic namin kailan siya uuwi ng Pilipinas. Ang sagot niya naman. Ang sagot niya na miss niya daw ako ng sobra. We, sinasagot ko din siya na huwag kang magsabi ng ganyan sumbong kita sa girlfriend mo. What? <laughs> Sabi din niya, di siya magagalit kasi kachat ko siya now. Sinagot ko din siya ng, ah, ganun ba? Tapos reply niya, di ba ikaw ang shot ako? Naks, ombir, ang galing. Ang galing mambola ng manay na ta. <laughs> okay, moving on. Nareplyan ko din siya ng, di ba, hiniwalayan na kita? Reply niya, cry emoticons. DJ Ron, di ko po kasi alam kung dapat ko ba siyang pagkatiwalaan o hindi. Pero every time I ask Papa God na kung di siya for me, alisin niya lang niya siya sa buhay ko. But then, kinabukasan magte-chat na naman ulit. I am that overacting or something stupid woman? Or am I that overacting or stupid woman? Or advance lang talaga ako mag-isip? Is he really serious, DJ Ron? Please give me some advice. It's my first time to ask advice. Uh, nag-feeling virgin lang. <laughs> Peace. Okay, thank you. Uh, Heavenly Father, God bless you. Okay. Ay. <laughs> Kakatawa. Okay, so ladies, ano masabi niyo dito? Mambira. Nakakatawa nga na to. Ang um, revelation. Okay, pwede bang isa-isahin ko muna? Kelly, Okay. Ang um, bigyan ko 'yun ng time, yung mga nanonood uh, tulungan niyo ako, okay? Sige, inom muna ako. Alam mo ang na tumatak sa isip ko dito, yung tanong niya, kung may magkakagusto pa ba talaga sa kanya. Okay? Kabila ng uh, mga nangyari sa kanyang buhay, yung nagrebelde siya at nagkaroon siya ng uh, uh, uh, relationship sa kapwa niya babae, mga ganun at uh, yung mga napagdaanan niya, sabi niya, sa kabila ng mga napagdaanan niya, alam mo, uh, Kelly, sa akin lang naman ah, sabi ko nga yung ah, verse na binasa ko kanina, na kung sino man ah, na tumanggap kay God, kay uh, Jesus, okay? Um, sa buhay niya, magiging bago siya. New creation eh, di ba? Kapag talaga ginawa mo yon tatanggapin mo yon kasi promise yon. Okay? Hindi yon gawa-gawa lang. Therefore, if anyone is in Christ, the new creation has come. The old has gone, the new is here. So, once na tanggapin mo yan sa buhay mo, ikaw na yon bago ka na. Okay? Huwag mo nang pagdudahan pa yung promise sa'yo ni God. Okay? At uh, kasi once na pinagdudahan mo pa yan, hindi na yan galing kay God. Galing na yan sa kalaban na gusto kang sirain at uh, ipa, ipa baguhin yung uh, dati mo nang uh, pinaniwalaan na binago ka na niya. Okay? Kasi ayaw kasi na ni, ni <laughs> alam mo eh, kalaban na yan eh. Gusto lagi eh, magkamali tayo at uh, masira tayo hanggat sa, yun, uh, ma, ma, mahulog tayo sa hukay na gusto niya. Okay? So yun doon, yun ang sagot ko doon. Now, di siyempre, sabi mo nga, nag, nagdasal ka na. Uh, na-realize mo na. Uh, sabi mo dito, realizing na you are nothing without Him. And that's true. We, lahat tayo, we are nothing without God. Wala tayo eh. Yung kanta nga na parang ano, uh, Who Am I? Alam mo yung kantang yon? Yung kantang uh, napakasikat na kanta noon. Uh, parang sabi doon na, I am a flower quickly fading. Here today and gone tomorrow. Di ba? A uh, wave tossed in the ocean, a vapor in the wind. Mga ganun. Parang pala. Parang ano lang tayo eh. Yun eh. Uh, kung intindihan mo yung kantang yon, sino ba ako? Ngayon, sino ba ako kung wala ka? Kung wala si God? Pero sino ako kapag nandyan si God? Ganun yun. Kailangan mong intindihin. Kailangan mong alamin lahat tayo eh. Lahat tayo kasi na, nahuhulog tayo sa hukay ng uh, kasinungalingan. Kapag hindi natin alam ang uh, worth talaga natin kay God, mawawala tayo. Okay? Talagang mapapasama ang buhay natin. Okay? So, yun. Tanggapin mo yon na binago ka na niya. At once na ginawa mo yon, mafe-feel mo yon. At panindigan mo na yon. At gagawin mo, susundin mo na yung mga bagay na gusto niya ni God para sa iyo. Huwag ka nang huwag mo nang gawin pa yung mga bagay na dati mo nang ginawa before. Talikuran mo na yon. Okay? Hindi 360 ha. Kasi pag 360, babalik lang naman sa dati mo. 180. Okay? So, yun. Nakuha niyo yung point ko. Kung ako tatalikod, tatalikod ang ko yung kasalanan. Hindi yung 360. Eh, o, balik na naman ulit ako. Huwag ganon. Ha? So, yun. Talikuran mo yon. Now, going dito sa issue mo. Sa lalaking ito, Ah, uh, Kelly, sa tingin ko itong lalaking to, hindi to totoo sa iyo eh. Na-mention ko sa in the past, sa mga previous uh, tips ko, ang lalaking totoo sa iyo, number one, bibigyan ka ng time. Okay? <laughs> hindi yung tino, sabi mo dito ah, uh, ah, nagchat-chat lang kayo nga, tapos biglang, uh, ano, ilang buwan, isang buwan ba yun, hindi ka, hindi ka pinansin? Parang ganoon, parang uh, na-mention mo dito. Tapos bigla siyang susupot sa iyo, tapos sabihin, I love you. Tapos, na, na miss, I miss you. Mga ganun. Eh, pambihira kalokohan yun. Huwag ka maniwala doon. Kasi kung talagang mahal ka niya, hindi niya, hindi niya bibigyan ikaw ng uh, <laughs> panahon para magduda or mag, uh, mag-doubt sa binibigay niyang pagmamahal sa iyo. Ganun. Ay, itong lalaking to nakita kasi niya na ikaw ay patay na may, may gusto ka sa kanya. I'm sure, sinabi mo yun sa kanya, eh, sa tagal nyo pa naman pag-uusap eh, baka na-mention mo sa kanya, alam mo, crush na kita noon pa. <laughs> Ay nako, kapag sinabi mo yan sa lalaki eh. Uh, ay nako, ito palang babae ito eh. Type na type ako nito. Kapag, kapag ganun, ang lalaki hindi seryoso sa'yo at nalaman niya na ikaw ay patay na patay na sa kanya, and I'm telling you, ang tingin niya sa'yo ay uh, ano, uh, easy catch. Okay? Madaling makuha um, parang, ay, ito, manok. Eh, lumalapit na sa palay. Ganun. Ay, I mean, yung palay, lumalapit na sa manok. Baliktad. Ganun yun. Kaya, wag masyadong, ano, wag masyadong, uh, ah, ganito ah, yung tipong, uh, yung lalaki ah, sabi niya, pakakasalan niya daw ako. Okay? Yung sinasabi niya sa yung gusto mong marinig. Okay? Tapos, ano pa yung mga dito? Uh, nakipaghiwalay ka na, tapos matag- oh, matagal siyang nawala, din bumalik siya. One month, oh. Sabi mo, one month siyang hindi nagparamdam. Ha? Imagine, one month. Ako, kung gusto gusto kong babae, hindi hindi ko hindi ko hayaang uh, hindi kami mag-usap ng isang araw. Uh, and in fact, kapag uh, kayo ay uh, mag-asawa na or uh, kayo nasa relasyon uh, relasyon na, huwag niyong hayaan na lumubog ang araw na kayo ay magkagalit pa. Ganun 'yun, ha? Ganun ang sabi. Biblical yon ha. Ngayon ito ha, parang tinit- tingin niya sa iyo parang ano lang eh. Anytime na gusto niyang bumalik, eh, nandiyan ka. Kelly, bitawan mo na yan. Hindi yan ang the best na lalaki para sa iyo. Pero wag mong ano ha, wag mong uh, ito kasi parang pinagdududahan mo eh. Sabi mo kasi dito, uh, I ask God na alisin na lang siya sa buhay ko. Alam mo ba, not all the time God will do that <laughs> kasi bibigyan ka ni God ng challenge sa buhay mo. Ito nga eh, once na humingi ka ng patience, sabi nga ng auntie ko, nakakatuwang kwento. Uh, yung auntie ko daw, uh, Christian yun eh. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng patience. Nasa isang ano siya eh, nasa isang uh, public uh, ano, agency. Di ko alam, nakalimutan ko yung saan siya. Basta kailangan niyang pumila ng uh, sobrang ano, sobrang uh, tagal. So that moment, humingi siya ng patience kay God. Binigyan siya right away ng uh, <laughs> ng uh, moment ng uh, kaso na kailangan niyang i-practice uh, yung uh, pagiging pasensyoso. Tinitest ni God ang tao. Okay? Now, itong hinihingi mo sa kanya na alisin na yung lalaking ito sa buhay mo. Hindi naman to in an instant na imamagic ni God na twing, wala na yung lalaki. Hindi ganun yun. Tinitest ni God kung saan saan ka ano, uh, aabot. Kung saan aabot ang iyong uh, tiwala mo kay God. Okay? Ikaw na mismo ang gumawa ng paraan. Tanggalin mo ng lalaki yan sa buhay mo. Itsukigan mo na yan. Break it, okay? Ang um, tanggalin mo na yung connection mo. Sabi ko nga dito sa mga previous uh, videos ko, kung gusto mo makamove on at makahiwalay sa taong hindi talaga dapat sa'yo, number one ang gagawin mo, disconnect. Okay? huwag mo nang hayaan pa magkaroon siya ng instant communication sa'yo. Yung number mo, kung pwede, palitan mo na or i-block mo siya sa Facebook. Mga ganun. Huwag mo na siyang i-entertain. Alam, uh, syempre, gagawa siya ng panibawang account. I-block mo ulit. Ganun. Huwag mo na siyang bigyan pa ng chance na uh, guluhin ka pa niya. Pero kasi, kapag hinahayaan mo pa na ginugulo ka niya, ang tingin ng lalaki sa iyo, gusto mo rin na yung ano, ginagawa niya. Kaya hindi talaga yan uh, maghihinto sa iyo ah, it's not gonna stop. Okay? Kukulitin at kukulitin ka niyan hanggat sa makuha niya yung gusto niya. Alam mo itong mga linya niyan to? Uh, I love you. Tapos sabi niya dito, uh, na-miss ka niya. Kalokohan yan. Kalokohan yan. Kasi once na bumigay ka dyan, alam ng lalaki eh. Kapag bumigay ka, makukuha niya yung gusto niya sa'yo at iiwan ka rin naman niya yan. Okay? So, ito Kelly ha, um, papasa ko sa kanya itong video to para mapakinggan niya. So babasahin natin yung mga masasabi ng mga uh, viewers natin dito. Okay? Para naman uh, hindi lang ako laging nagsasalita dito. Ah, uh, ha? Naku po, Wafunog, never to read uh, in my entire life, but I'm uh, faithful to God. Yes, uh, yeah, marami sa ating hindi ginagawa yan, but uh, if you are faithful, if we are, uh, faithful and uh, following God, how will we be able to know Him more kung hindi natin babasahin yung sinulat, yung, yung kasulatan about sa Kanya? Kaya kailangan natin na uh, kilalanin. Parang relationship kasi, uh, di ba, si God kasi, ang gusto niya, relationship. Ayaw niya yung uh, religion, okay? Uh, religion, kasi, ganito, ang gusto ni God kasi, yung parang, uh, na-explain ko na to before, baka umulit na naman tayo Basta, i-simplify ko na lang, ang gusto ni God, yung relationship. Yung lagi mo siyang uh, ah, kinoconsult, lagi mo siyang ah, tinatakbuhan, kapag may problema ka, uh, yung hihingian, mga ganun, relationship. Now, may mga characteristics si God. Okay? Hindi, may mga characteristics si God na kailangan nating maintindihan. Okay? Minsan kasi, naabuso, na tinitingnan natin, ah, si God, oh, mabait naman to. Kahit gumawa ako ng masama, lagi, papatawarin niya ako. Hindi, hindi ibig sabihin na i-abuse natin yun. Alam nyo ba may uh, ah, characteristic si God na wrath? Ano ba sa Tagalog yun? Ha? In Tagalog. Mahina ako sa translations Tagalog eh. Okay, yung galit. <laughs> yung galit. May galit din si God. Okay? Pero ang um, makita mo sa mga previous ano sa mga uh, story sa Bible, yung uh, galit talaga niya pag dumating ay talagang nakakatakot. Huwag mo nang hintayin yon <laughs> okay? Uh, huwag mong abusuhin ang kabaitan ni God. God is good all the time and all the time, God is good. Huwag mong abusuhin yan, okay? Alright, so yun, so going back, uh, para mas maintindihan natin kung sino siya, kailangan nating magbasa ng Bible. Okay? Mahirap, pero there's a way. If there's a way, if there's a will, there's a way. And if there's a will, there's a car. Ang corny. <laughs> okay, Bible lang para sa girl ba yan? Uh, na halos mali ang lalaki. Uh, hindi. Ano ba yung ibig sabihin mo dito? Lang para sa girl ba yan? Na halos mali ang lalaki. Hindi. What do you mean? Yung laging lalaki ang uh, ang mali ang lalaki? Hindi. Lahat tayo may mali, bro. Okay, lahat tayo nagkakamali. What I'm saying here is that ginaguide tayo lahat, okay? uh, itong Bible, hindi lang to para sa babae. <laughs> para sa lahat to, okay? So, i-guide tayong lahat. Now, maraming lalaki na iinis sa akin kasi parang bakit? Parang lagi na lang kami ang may mali. Eh, kadalasan naman kasi yung lalaki ang nagkakamali. Aminin na natin yan mga lalaki. Mga bro, ha? Ako, galing ako dyan. Okay? Sabi ko nga, ganun ako before. Okay? Kaya nga, ang uh, way ko na lang ngayon, ituro ko yung mga ginagawa kong kalokohan dati para hindi naman ma ma-biktima yung mga babae. Kawawa naman. Okay? Now, yung mga lalaki na galit sa akin, kung magagalit kayo sa akin, wala akong magagawa dyan. Kung tinatamaan kayo sa mga sinasabi ko, ah, dahil nga nabubuking kayo, ay pasensya. Okay? Hindi to para sa iyo. Okay? Eh, itong platform na to ay hindi to para sa inyo. Sorry. Okay? Um, ito, nandito ako, nagiging uh, straightforward ako kasi ayaw ko magpaka-plastic. Okay? And I'm not saying na ako ay napakatuwid. Ah, hindi ko sinasabi na akong pinakamagaling na lalaki, akong pinaka, pinakamatuwid na lalaki. No. Nako, kung alam nyo lang. Okay? Dumara, dumarating na sa point na ako ay nagkakasala. Pero ang kaibahan lang ng ako ngayon kaysa noon ako. Noon, kapag nagkasala ako, tuloy-tuloy. Walang pakondangan, okay lang yan. Huh. Kalokohan yan. Okay, basta ako masaya. Pero ngayon, hindi. Once na nag, nagkamali ako, marunong na akong mag, <laughs> mag-repent. Okay, marunong na akong magpigil ng uh, sarili ko. Kung gusto kong gumawa ng kasalanan, napipigilan ko na. Unlike before, hindi ako ganun. Okay? Kaya yung mga lalaki na pasensya na lang, uh, ah, guys, kung nagagalit kayo sa akin, pero hindi naman uh, ah, dinadown ko kayo. Okay? Uh, hindi. Lahat ko kayo. Lahat, lahat kayo, ano eh, friend ko ah. So, yung mga, may one time nga eh, may nagano sa akin eh. May na message, nag-PM, tinithreat ako. <laughs> Gusto daw akong patayin. <laughs> okay lang. Okay lang, lahat naman tayo mamamatay. And I'm not afraid to die. Okay, and uh, hindi ko naman siya ibig sabihin na china-challenge ko siya to kill me. I am, no. But, it's okay. Oh, kung dumating tayo sa point niya, well, if God's willing, if God will allow it, then it will it will happen. Pero I'm sure that God won't allow it kasi mahal ni God yung mga taong uh, nagsisilbi sa Kanya. So sabi ko nga, walang perfectong tao at ako hindi ako perfect. Never, never ko sinabing perfecto ako. Hindi ako nagmamagaling dito. Sinasabi ko lang yung dapat nating gawin at tinuturo ko lang yung dapat na malaman ng mga babaeng niloloko na at ng mga lalaking mag- nagloloko. Okay? Kung yung lalaking nagloloko ay tinatamaan ko, pasensya na bro. Okay? wala, wala akong magagawa. This my ano, ito na yung uh, ito nang parang uh, ministry ko, ito nang mission ko ngayon. Starting nung uh, ah, na ano na ako, nabago na ako. Maintindihan niyo yan kapag dumaan na rin kayo sa pinagdaanan ko. Uh, sabi ko nga, huwag niyo nang hintayin pa na dumaan kayo sa punto na bumagsak ang buhay mo sa kanyo lang ma-realize ang tamang, yung mga pagkakamali niyo. Huwag na, okay? wag niyo na kasi marami ang hindi uh, naka, naka, nakaalpas or naka naka-survive. Okay, marami nang namatay dahil hindi nila kinaya. Okay? Pero ang prayer ang prayer ko lagi sa inyo ay uh, sana okay, uh, ma-realize nyo ngayon pa lang habang maaga pa. All right? Huwag siyang maniniwala. Binobola lang siya ng lalaki kung kakagat siya sa mga bola niya. Hoy, tumpa ka dyan. Okay? At alam niyang may girlfriend na, huwag na siyang pumatol doon. At marami pang lalaki dyan. Yun. Sabi ni Joe Mendez. For me, don't waste your time sa kanya. I feel um, he is not serious uh, sa'yo. Uh, um, Taka lang. Uh, okay, uh, first, uh, self to God. Okay, so ibigay mo lang yung sarili mo kay God, alright? Halata naman, hindi seryoso yung guy pinaglalaroan ka lang. Okay, ako kasi naniniwala sa mga signs na binibigay ni God pag hilingi mo. Pero parang good flirting naman yata si, uh, si kuya eh. Yeah, nakikipag-flirt kang yung lalaki sa'yo. At kapag nakuha ka niya, edi, mucho-mucho. Okay, macho-macho. Ay, salamat. Nakuha ko siya sa aking uh, patibong. Okay, ganun. Alam mo, yung mga lalaki manloloko. Ha? Ah, ang ginagawa, ah, sige na nga, wag ko nang ano, ko na lang. Kasi parang huwag na yung magalit sa akin. Ito ginagawa ko noon. Noong mga time na na-feel ko, ay, yung babae, gusto ako nito. Sige. Sige, chat-chat tayo, text-text tayo. Sige. Gusto mo marinig yung gusto mo marinig? Sige, sasabihin ko yan sa'yo. Bubula-bulahin kita kung pwede pa nga, kung may pera ako, sige, labas tayo, sine tayo, mga ganun. Gagawin ko yan lahat. Okay? Kasi nakita ko na madali ka lang makuha. Okay? At, uh, eh, wala naman mawawala sa akin eh. Ganun. Okay? Tapos, uh, tapos, eto pa ladies ha, ito ang dapat yung ingatan. Hmm? Kapag ang lalaki ay uh, nagpahiwatig na sa iyo ng mga kalandian na medyo uh, green message, huwag niyong patulan. Once na pinatulan niyo yan, patay kang bata ka. Okay? Iba na ang tingin niya sa'yo. At ang tingin niya sa'yo, isa kang low quality. Okay? Madali ka lang makuha. Kaya, ladies, please, I'm telling you now, huwag niyong papatulan ng mga lalaki, yung mga malalandi, ang mga sinasabi sa iyo sa mga messages. Okay? Stop it i-correct mo siya. Alam mo, hindi ko gusto ang sinabi mo. Hindi ako nag entertain ng mga kagaya nitong uh, uh, pag-uusap. Once na ginawa mo yan sa lalaki, makikita kanya, ay wow, hindi pala to yung babaeng tingin ko sa kanya na easy, easy, ano, easy to get. Ladies, yun ang sinasabi ko. Kasi nung uh, mga panahon na nakita ko yung babae na nilalandi landi ko tapos sina, sinasakyan naman yung kalandian ko iba ang tingin ko sa kanila ang tingin ko sa kanila, ay, okay. Ano lang naman to? Madali, madali lang naman to maka, ano, ma, malusutan, makuha at malusutan o iwanan. Hindi ko siya bibigyan ng ano, halaga. Wala siyang halaga sa akin. So, pwede ko lang siyang bitawan. Kaya kayo, kung gusto yung pahalagang kayo ng lalaki, magsisimula dapat yan sa inyo. Okay? Dapat, depende yan sa kung ano ang binibigay nyo sa lalaki at pinapakita nyo sa lalaki. Sabi ko nga, kung gusto niyo makabingwit ng magandang isda, okay, sabi yung mga fishermen, ha, alam niyo ba kung gusto niyo makakuha ng magandang klaseng isda, depende yan sa pinapain. Okay? Kung anong ipapain mo, yun ang makukuha mong isda. Ngayon, yung mga magandang klaseng isda, ang pinapain dyan, yung mga magandang klaseng pain. Ha? Yung mga mamahalin, mga hipon, mga ganun. Uh, pero, so, i- relate natin sa babae. Kung gusto yung makakuha ng lalaking matino, Huwag kayong magpakita-kita ng cleavage dyan. Huwag kayong magpakita-kita ng mga pek-pek shorts dyan. Kasi hindi matinong lalaki ang makukuha nyo. I'm <laughs> telling you now, okay? Hindi. Ah, ang makukuha nyong lalaki, ang lalaking katawan nyo lang ang habol. Masakit pakinggan, pero ito, nagiging uh, totoo ako sa inyo kasi kaibigan ko kayo. Uh, nagmamalasakit ako sa inyo, okay? At uh, ako, noon, ha? Mga babae, nakita ko, wow, Mm, hmm, hmm. Wow naman. Sabi ko, tapos bigla naman sabihin ko, sige nga, padala ka nga ng picture mo. Anong ano, asan ka ngayon? Eh, sabi ng babae, nasa kwarto. Matutulog ka na. Eh, maya-maya pa, hindi pa ako nantok eh. Uh, ano, ano ba sa inyo? Siguro madilim na dyan, ano? Sabi niya, oo naman. Eh, matutulog na eh. Uh, ano mo, ano, ang, hirap ng hindi ko nakikita minsan. Pwede bang ano? Padala ka naman nga no, ng ano, ng picture. Tapos papadala naman bigla yung babae. Tapos nakaganyan pa. Kita pa yung, ay, patay kang bata ka. Kapag ganun, ah, lams na. Okay? You're so easy. Okay? Wala. Hindi ka yung babaeng ano, ang pwedeng uh, i-value, pwedeng uh, ah, i Sorry ladies, I'm telling you the truth. Okay? So please, okay, mag-ingat kayo. Kasi ang lalaking humihingi sa iyo mga ganyan, what are you wearing tonight? what what's the color of your shirt? Wah! Mga ganun. Tapos hanggang sa darating ang punto na, what are you wearing? Um, what, what what's what's your favorite color? <laughs> Papunta na yun dun eh. Mga color-color na yan. Kung ano yung mga, ay, nako, Tapos, uh, anong, anong, anong kulay na suot mo ngayon? Tapos, sinakyan mo. Ladies, ladies, ladies. Nako, ingat, ingat. Okay? So, sige, basahin ko yung iba dito. Mm, true DJ Ron, naranasan ko na yan noon. Kabutikay. Ah, ano kabutikay? <laughs> okay, ganyan na uh, ganyan yung dati. Sabi, pakasalan daw ako. Now I found the guy na consistent. Yun, tumpak. Dapat yung lalaki consistent. Yung hindi yung nandyan siya tapos biglang mawawala. Okay lang sa kanya na hindi mag-contact sa'yo ng matagal tapos biglang darating. Ah, parang na, wala lang nangyari. Mga ganun. Hindi yan totoo sa'yo. For me kasi, DJ, kung love life failed, pero easy lang sa akin, Lodi. Kasi alam ko, hindi ako pababayaan ni God. Okay, para nabasa ko na ito kanina. Uh, kaya God first po talaga. Okay, sabi ni Annalie. Ayan, taas muna tayo dito. Taas, taas, taas, taas, taas. Yan ang dapat, Lodi, prangka para matauhan ang ibang girls. Yeah, kailangan prangkahin. Uh, kasi hindi ko naman kayo mauuntog. <laughs> okay. The download na lang po ako ng YouTube lagi. Uh, okay. Uh, ah, DJ Ron, ikaw ang guide ko. Thank you. Dami kong natutunan sa iyo. Thank God. Yeah, thank God. Uh, praise God. Kasi natutuwa ako at uh, na-reach out kayo at na nafe-feel niyo yung message. Okay? Salamatan natin si God dyan. Gigeng, Gigeng, uh, Ana Tabunan. Okay, si Francia, naku po, wafunog. And never to read. Okay, nabasa niya to. Ah, nabasa ko to. May bago kang, ano, may bago kang message dito mamaya. Always sa lalaki na lang ba ang may mali? Ito na. Paano yung lalaki walang iniisip para maging maayos ang lahat? Ay, may hugot si, si kuya. Okay, wait lang. Paano yung lalaki walang iniisip para maging maayos ang lahat? At makabuo ng magandang pamilya. Halos lahat ng kinikita mo, binibigay mo para sa ikapabuti ng lahat. Binigay lahat ng kinikita, halos wala nang matira sa sarili. Pero bandang huli, ikaw pa sinabihan ng walang kwenta. Aw, alam mo pare ko, nararamdaman kita. Kasi ang word na walang kwenta, sinabi rin yan sa akin ng ex ko. Naalala ko tuloy. <laughs> ay, ay, ay, ay, ay. Okay. Wala akong kwenta. Okay, fine. Walang kwenta. Sige, okay lang. Um, bro, ito na lang. Ah, <laughs> Nawala ako ah. Sige, uh, hindi naman lahat ng lalaki. Okay? Lahat tayo nagkakamali. Okay? Ngayon, itong hugot mo dito, naintindihan kita. Nagmahal ka lang ng totoo sa babae. Kasi ganoon naman tayo mga lalaki. Eh. Kapag totoong nagmamahal, ibibigay natin lahat-lahat kasi mahal nga natin siya. At pinapa, pinapakita natin at pinapatunayan natin sa kanya kahit wala nang matira sa atin. Diba? Kahit, diba? yung ikaliligaya lang niya ang uh, ipaprioritize natin. Ganun talaga kasi dapat ang totoong pagmamahal. Di ba? Sabi ko nga dito sa mga signs, ah, oh, balikan natin, ha? Yung uh, ikaw yung pinaprioritize. Dapat may interest yung lalaki sa iyo. Ganun, priority. Nagko-compromise yung lalaki. Ganun. Naging in love ka lang talaga. Talagang nagmahal ka lang ng totoo. Kaya naintindihan kita. Okay? So, hindi naman dito yung video ko ay always mali yung lalaki may mali din naman yung mga babae. Okay? Nagkataon lang na mas marami ditong nanonood ay babae. Kaya yung topic natin ay ganun. Hindi naman to one-sided. Pinapalo ko rin yung mga kababayan, kababaihan dito. Yung pinapalong hindi yung physical ha, yung gawi nila. Okay? Kaya tinutuwid natin. Sinasabi ko kung sino yung mali, kung sino yung tama. Okay? Lahat tayo nagkakamali. Walang hindi nagkakamali. Ngayon dito, bro, Edward, um, alam mong, ano to, hindi ko nasabi kung asawa mo na to or girlfriend mo, ha? Kasi kung girlfriend mo pa lang, hayaan mo na bro. Alam mo, ibibless ka rin naman ni God. I'm sure of that. Nakita ni God kung gaano ka naging totoo sa pagmamahal mo. Hayaan mo na yan. Kung, naging, nung nasaktan ka man ng tao, ng babaeng yan, patawarin mo na lang. Kasi nung akong panahon na hindi pa ako nagka, nagpapatawad, lagi mabigat yung nararamdaman ko. Lagi. Yung every time na matutulog ako, hindi ako makatulog na tama. Pagkagising ko, yun na naman kagad ang naisip ko. Ha? Yung sakit, yung ginawa sa akin. Yung lagi akong may galit. Pero once na yung na-realize ko na, kaya nga sabi ko dito, um, meron akong video na about pagpapatawad uh, bakit kailangan natin magpatawad? Panoorin mo yun, bro. Okay? Yung, lalo yung mga hindi pa nakakapatawa dito. Bakit kailangan natin magpatawad? So, kapag mapanood mo yon mas maintindihan mo yung sinasabi ko. Kasi i-liberate mo yung sarili mo eh. I-free mo eh. Kasi nakakulong ka ngayon sa galit mo, sa, sa nararamdaman mo. Pero once na i- forgive mo yung tao, alam mo ang benefit nun sa'yo. Okay? wala na. Kung makita, makita mo man siya, wala na, wala ka ng galit, okay lang. i i-forgive mo siya at uh, ikaw yun naman yung magbe-benefit niyan at ikaw naman eh, magiging masaya niyan in the end. Sa una lang mahirap kasi hindi natin ginagawa. Pero once na ginawa na natin yan, makita mo, magpapasalamat ka pa kay God na alam mo Lord, salamat ha kasi nangyari ito. Kasi kung hindi ito nangyari, baka kung ano pa ang nangyari in the future. Baka nakapatay pa ako sa ginawa niya. Mga ganun. Alam mo, pinagpray ko yon. Nagpasalamat ako. Sabi ko, salamat Lord kasi alam kong mahal mo ako. Hindi mo ako pinabayaan. At ngayon pa lang, nilayo mo na ako sa taong hindi talaga karapat-dapat sa akin. Ganun ang dapat nating gawin. Hindi, na, hindi, hindi lang ito para kay Edward ha. Para to sa mga tao ngayon na nanonood na mayroong panggalit sa puso nila. Okay? So bro, peace tayo. Okay? So, Vian Lardisabal. Yung mga iba kasi, lalaki, pera din gusto sa'yo. Lalo na Uh, lalo pa yung uh, lalaking uh, ah, say, sabi, binata, may asawa ko. <laughs> Bakit ang sabi mo, binata ka? <laughs> ang birang kanta yon. <laughs> okay. Um, may asawa pala at dalawa pa ang anak. Kaya ingat po tayo mga sa ganyang lalaki. Grabe, parang gustong tumawang lakas. okay, um, an okay lang yan. Okay lang yan. Kaya nga, kaya nga, sabi ko, lagi tayong magdasal para malayo tayo sa mga maling desisyon natin at sa mga maling tao na darating sa buhay natin. Kung wala tayong spiritual life, lagi tayong malulugmok sa kasamaan. Okay? Wala tayong protection. Alam mo dito sa world, sa mundong ito, napapalibutan this world kasi kaya nga pagdating sa ano sa Bible, alam mo, i-type mo sa Bible yung ano, yung uh, application of this world. Yung yung phrase na of this world. Marami doon ng mga ang um, sinasabi sa Bible na hindi mo dapat ah uh, lang ha. Kuha lang, kulang lang, kuha lang ako isa. Uh, ah, yung phrase na of this world. Sabi dito, huwag ka daw. Ha? Ah, Asa na ba yung <laughs> uh, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is. Kung ano yung gusto ni God sa buhay mo. Ha? His good, pleasing, and perfect will. Alam mo si God, hindi gusto ni God yung ikabubuti natin. Okay? Kaya huwag kang sumunod kung ano yung pattern ng mundo. Nasa mundo tayo kaya kapag hindi natin talaga inalaw si God na kontrolin yung buhay natin, hindi mo makukuha yung benepisyo, yung talagang will ni God sa buhay natin, yung ikabubuti mo. Okay? Sabi ko nga, tanggalin mo na lahat, wag lang si God. Ha? once you have God, you have everything. Kung siya lang naman na ang ano, ang uh, may iwan sa buhay mo, you have you have all, you have everything. Wala ka nang hahanapin pa. Okay? Kaya nga, ilay ko yan sa, sinasabi pa ulit-ulit man, masakit man sa tainga, pero walang ibang solusyon sa buhay natin, sa mga pagkakamalit, mga, mga problema natin. Si God lang naman. Yung prayer life natin, palakasay natin. Okay? Okay, yung tipong, bago matulog, kausapin mo siya. May problema ka, wala kang makausap, kausapin mo siya. Pagkagising mo, magpasalamat ka, nabuhay ka pa. Kausapin mo siya, ganun. Relationship, yan ang gusto ni God. Okay? So, yun. Sige nga, ang um, basahin ko yung mga nandito ng uh, mabigyan ko naman ng ano, uh, chances yung iba dito. Asa naman dito? Wait lang ha. Ayon. Uh, ah, mga ganyang lalaki hindi minamahal kundi iniiwan sa gawaing mapaglaro. Oh yes, dadalhin ko yan sa hell <laughs> upang sunugin. Oh, hindi ka naman demonyo. So don't go. Don't do that, uh, Francia. Alam mo si Francia ang bait to. Sobra. Napakabait ito ng Francia. Alam ko kung ano to. Uh, mapagdiro lang to. Pero mabait na kaibigan. At I'm sure mapagmahal din tong ano, uh, kasama sa buhay. Francia, thank you so much. Okay, yes, Amen Lodi. I'm watching now here sa Saudi Arabia. For me kasi, dami kong love life Okay, mukhang nabasa ko na to. Wait lang, taas tayo. Yes, ganyan siya, DJ. Okay, marami na yon. Da-da-download na lang daw siya ng mga videos. Ah, oh, nga pala, yung mga hindi nyo na inabot yung ano, mga videos sa uh, live, pwede yung panoorin ng, ano, ng uh, replay. But kung gusto yung mas concise, doon na tayo sa YouTube para mas tanggalin ko na kasi yung mga hindi naman kailangan pa. Okay? para pasok kagad tayo doon sa mga tips. Yan ang dapat, Lodi Prangka, para may matauhan. Taas tayo. Yung mga iba kasi, lalaki, pera din. Alam mo, wa- pagdating sa pera, uh, yung masabi mo kung yung lalaki ay totoo sa'yo, may nag-message sa akin. Isang matanda. <laughs> Matandang babae. 64 years old siya. Sabi niya sa akin, may mga nang liligaw pa daw sa kanya. Tapos, uh, sabi ko nga, ang ha, ano, may asim pa si Lola. Okay, may mga nang liligaw pa sa kanya. Ngayon, parang gusto yung malaman kung yung lalaki daw ba ay uh, seryoso sa kanya. Okay, ang isa, isa lang naman ang sagot ko doon. Kung sa ganyang edad mo, babae ka, at gusto mong malaman kung ang lalaki ay talagang seryoso sa'yo, alamin mo muna kung yung lalaking yun ay hindi pala hingi ng pera sa'yo. <laughs> Kasi kung sobrang hingi ng pera sa'yo, nako, pera mo lang ang habol niyan sa'yo. Hindi ka natutong love niyan. Kasi kapag totoo kang love, kahit walang pera, mamahalin ka niyan. Alright? So, sige, move tayo. Asan ba yung nandito iba? Uh, hmm? Dito tayo magtatagal. Hala, halata naman, seryo, di seryoso si Guy. Uh, ha, wag siyang maniwala, binubola lang siya. Uh, wait lang, taas tayo. Ang, ta- ang dami na pala, ho. Oh. My boyfriend na ba yung lalaki? My boyfriend, ay my girlfriend na ba yung lalaki? O nga, no? Sabi nga doon sa message, parang meron na. Okay, but, but I think uh, meron. Kasi happy-happy lang dumarating yung lalaki doon sa babae ha ha Lodi ex ko, nag-add tapos block ko agad. Ganun. Talagang ayaw mo na sa ex mo. Tama yan. Kung wala na, wag mo nang pilitin. Okay, buti abot pa ako nang nawalang napanood kong halik. Uy, speaking of halik, nanonood kayo ng halik? <laughs> sa ABS-CBN ano ba yun? Uh, napanood ko lang yung ah, part na no, nung uh, nagkabukingan. Kasi alam mo kasi dito sa bahay, walang TV dito. Ah, hindi kami nag wala kaming TV sa bahay. Okay. Ang um, meron lang kami dito internet tapos uh, nanonood lang ng mga news sa YouTube. And uh, yung mga nakalagay na ng mga pelikula, I mean yung mga teleserye sa YouTube. Pero yung TV talaga, matagal na siguro. Ilang dadalawang taon na kami walang TV. <laughs> okay, at uh, sanayan din naman yan. Kasi kapag may TV kasi parang doon na lang naubos ang oras natin. Marami basta ayusin mo buhay mo at hanapin mo totoo tamang pagkakilala sa Diyos at siya bahala magbago sa papasukin mo. Si God sa puso mo sabi nga sa John 3.16, For God so loved the world that He gave only begotten uh, Son that whoever believe in Him should not perish but have eternal life. Tama yan. Thank you so much for uh, uh, sharing that. And ayun, kung sino maniwala kay uh, yung Son of God, si Jesus Christ, magkakaroon ng eternal life. Okay? And once naniniwala kay Jesus Christ, mapupunta ka kay God. Kaya sabi ni Jesus Christ, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Sabi yun ni eh, Jesus Christ. So, walang ibang dadaanan kundi kay Jesus Christ. Then, punta na tayo kay God. Okay? So, yun. Ang dali, no? Ang dali. Ang dali kung talang gugustuhin. Ang hirap kung patitigasin natin ang puso natin. Oo nga, Lodi. Alam mo ba, Lodi, habang kausap mo si God, naiiyak ka din ba? Ay, oo, noon. Lalo na yung mga sobrang down ako. Pero yung mga moment talaga na kailangan ko na siyang kausapin, yes, that's true. Kasi ma- ma-feel mo talaga yung presence niya once na inalaw mo siyang uh, magkaroon siya ng uh, personal connection sa iyo, relationship. Kapag kayo may problema, ano mo, isang guni mo lang, iiyak niyo lang yan. Okay? Huwag kayo maghanap ng lalaki na sa tingin mo yun ang makakapagbigay ng solusyon sa problema mo sa buhay. What? Kasi karamihan yan, mas mm, mali yung lalaki ma makukuha mo, gagamitin ka lang. Andiyan si God eh. He's just waiting for you to ano, come home. Kumbaga, bumalik ka sa Kanya. Okay, kausapin mo yan. Ako, always, daily, I talk to Him. I'm always, I always cry because I feel God is in my heart. Yes, once na si God ay nasa puso mo na talaga, mafe-feel mo yan all the time. Lagi ka, parang hindi ka, yung feeling of uh, uh, loneliness at nag-iisa ka, mawawala yan. Hindi mo may isip na, ay, ano na ako, 30 plus na ako, ay, 40 plus na ako, mag-50 na ako, wala pa rin akong asawa. Mga ganun. Ay, papasok na ako ng 30, kailan ako kakasal. Mga ganun. Ay, hindi mo na yung maisip. Okay? Uh, tatanggalin ni God ang mga negative uh, ano, thoughts na yan. At uh, siya ang magbibigay sa iyo ng uh, completeness sa buhay mo only God can complete you. Sabi ko nga, it's not true. Sabi ni siya, sabi ni Tom, Tom Cruise, you complete me. No, that's not true. Nobody can complete us. Only God <laughs> can complete us. Okay, para kasing ano yan. Para kasing guantes yan, okay? Si God lang ang yung uh, ah, guantes o yung glove na pwedeng pumasok sa kamay natin na very fit, na tamang-tama. Okay? He, uh, si God lang talaga makakapag-feel ng emptiness sa ating buhay, sa ating puso. Kapag na-feel mo na ni, uh, na feel na ni God yung emptiness ng puso natin, buo na tayo. Okay? Sabi ko nga, huwag tayong papasok sa isang relationship na hindi tayo buo. Yung tipong akala mo hahanapin mo yung kabuuan mo sa lalaki dahil I am I am not I'm not whole kasi ano, wala akong boyfriend. That's not true, ladies. I'm uh, sorry to tell you but that's not true, okay? Uh, may mga times na dumarating talaga na feeling mo malungkot ka kasi wala kang uh, um, ano ba, romantic uh, partner, hindi totoo yan. Okay? Papasukin mo muna si God and let God complete you. And once na complete ka na, I'm sure si God maghahanap din ng kumpletong lalaki para sa iyo, para parehas kayo kumpleto. Hindi yung hindi kayo kumpleto. Tipong, yung lalaki lang ang kumpleto. Hmm? Tapos ikaw, hindi ka kumpleto. Sisipsipin mo yon hanggat sa maubos siya. Pag naubos siya, iwanan ka na niyan. Okay? Kaya mas maganda yung parehas kayo complete. Hindi kayo nag-aagawan nagtutulungan kayo. Nakuha niyo yung ano, yung uh, turong ganyan. Kaya kapag incomplete ka pa, kulang-kulang ka pa ng completeness ni God. Kapag na-complete ka na, I'm sure yung sobrang tagal mong paghihintay ay uh, ma-feel mo, ay worth it pala yung paghihintay ko. Kasi yung tamang lalaki, tamang partner o babae sa buhay ko ay nandito na binigay ni God. Alam mo, ang paghihintay natin, inaayos din naman kasi ni God yung taong nararapat sa iyo. Ah, inaayos niya, ikaw inaayos din niya. Once na pares na kayo maayos, kumpleto na, sa kayo pagtatagpuin. Kaya, sabi nga doon sa, ano, do not, ano, uh, ah, wag ka daw, uh, do not uh, lean on your own understanding. Huwag kang uh, maniwala or wag, wag, wag mong, ano bang tawag sa Tagalog yan? Trust in the Lord. Okay, paniwalaan mo muna si God. That's number one. With all your heart. Okay? Yung lahat ng puso mo, ipag, tiwala mo sa Kanya and lean not on your own understanding. Yung sarili mong kakayahan, yung sarili mong pag-iisip. Ha? In all your ways, isubmit mo ang sarili mo sa Kanya. Okay? And He will make your path straight. Aayusin niya yung dadaanan mo. Biblical yan. Proverbs 3 verses 5 to 6. Alam mo kasi, ang buhay natin, nagkakaroon tayo ng problema at uh, masyadong down ang buhay natin kasi hindi natin pinapalo yung tamang teaching ni God. Masyado nating hindi nating ano, ah, mm, walang katotohanan yan. Yan naman yung totoo. Yun. Kapag hindi na yan, natin yung <laughs> pinagpalo, mararamdaman talaga natin yung ano, yung dagok sa buhay natin. Eto, napakinggan mo na, gawin mo na. Okay? Ako, ginagawa ko rin naman yun, kaya maganda yung feeling. Okay? Again, ulitin ko ha, kung gusto mong mapabuti ang daanan mo, ang buhay mo, number one, trust in the Lord. Matiwala ka sa Kanya. Buong puso, ha? With all your heart. Lean not on your own understanding. Huwag mong pagkatiwalaan ang sarili mong uh, kakayahan. Okay? And uh, lahat ng, in all your ways, lahat ng bagay, ha? ng buhay mo, isubmit mo sa Kanya. Lahat ng plano mo, lahat ng gusto mo, lahat ng burden mo, lahat ng problema mo, submit sa Kanya. Okay? And He will make your path straight. Napaka-easy lang, di ba? Kapag ginawa mo yan, sige na. I'm telling you, balitaan niyo ako. Mangyayari at uh, magiging maganda ang buhay mo. Okay? So, tingnan natin dito ha, before we uh, end this, uh, tingnan ko may mga na-miss out ako mga uh, mga mga messages dito. Majority naman talaga mga lalaki nagloloko. <laughs> Ala si kuya, tinamaan yata. Ala ka dyan. Okay, uh, new life ka na kasi Lodi, now eh kasama mo na God, si God. Naunawaan kita. Hahaha, si kuya tinamaan. Ako, wag naman. Okay, anyway, hindi naman yon. Kumbaga may hugot lang talaga si kuya, kaya ganon. So, lahat naman tayo may hugot. Uh, ah, loko mo, yun ah. Hala. Aha, lahat kami, kampi sa'yo, <laughs> DJ. okay lang yan. Okay, thanks for the likes, Dian. At a uh, few more. Ha ha ha, if uh, there's a will, there's a way. But if there's a will, there's a Mercedes-Benz. <laughs> Ang galing mo talaga, Francia. Thank you so much. Ayan, si Daily Jane. Uy, mahaba to. Sige, DJ Ron. Ask ko lang po if anong gagawin ko. Wow, sige. Kung anong gagawin ko, asa na ba yon? My boyfriend ako, 3 years. And uh, six months na po kami. Na-meet ko siya uh, two years ago with his family. Mm-hmm. Nitong umu- ngayong, ngayong umuwi ako. We both, uh, we are both single parents. Hiwalay siya sa asawa. Ako never been married. This time po, I feel uh, uh, he, he was cheating on me. Okay, DJ, hindi ko po alam anong gagawin ko. Kasi yung babae niya, palagi nagpaparinig uh, sa Facebook niya na nagkita sila uh, or saan sila pumunta. Mm-hmm. Masakit po kasi ako, ah, masakit po kasi ako po pinatamaan ng babae. Palagi siyang uh, niyang sinasabi sa sa Facebook ko daw may mahal ng iba. Siya na daw. Okay, proud yung girl. Pag uh, ano ba to? Pag rinanong, tinanong ko siya save o wala daw silang relasyon pero ramdam ko na meron. Ang tanong ko, anong gagawin ko? Kasi everyday kami nag-voice ah, uh, call with family niya at hindi kami makapag-usap ng maayos. Lahat ng message ko at mga sinabi ko at tanong ko, binabaliwala niya. Mm-hmm. Tatawag lang siya na nakaharap at narinig ng family niya. Hindi ako makaimik I need advice. Ah, okay. Darly, Jane, alam mo ang labo ng lalaking yan. Alam mo? Kasi ganito, nakita mo na para may babae na na naggumugulo, gumugulo-gulo sa inyo. Yung babaeng yon, I'm sure, she's telling the truth. At yung lalaki, umiiwas siya, nakausapin mo siya ng matino. Sa tingin ko, may ginagawa ang lalaking yan. At ayaw lang talaga niyang mabuking ngayon, ang dapat mong gawin, bitawan mo na yan. Kasi kung gusto mo, mapabuti ang buhay mo, kailangan mong ayusin ang maling nangyayari sa inyo. Pero pag pinagpatuloy mo pa yan, syempre, kalokohan, di ba? Yung mga kalokohan niya, ganun, nandun pa rin. At yung kabiguan mo <laughs> sa buhay mo, hindi mawawala. Kasi sa tingin mo, uh, nagiging totoo sa iyo, hindi naman pala. So, yun yan na lang gawin mo. Very in a straightforward. Um, alam ko na, alam mo kasi sa atin, alam na naman natin ang gagawin natin. Minsan, kailangan lang talagang may magsabi sa atin. Okay? So yun, yun ang dapat mong gawin. Uh, putulin mo na yan, ha? Huwag ka na dyan. Tsaka, ito pa ha. Sabi mo, uh, pares kayo ikaw never never ka na may uh, nag-asawa o nakasal pero siya hiwalay na sa kanyang asawa. Alam mo, huwag ka na dyan. Kasi siya nga eh. Asawa nga niya, hiniwala yan. Ikaw pa kaya? Ay, ay, ay. Yan ang lagi mong isipin ha. Kasi ang mga ganyang lalaki, sa tingin ko talagang may something wrong sa lalaki niyan. Kasi kung wala, <laughs> hindi sana sila nagkiwala ng asawa niya. Okay? So, Joe Mendez, DJ Ron, pag ang lalaki ba kapag binigyan mo pa ng second chance, nagbabago pa ba? Okay, depende po sa lalaki. Depende sa lalaki. May mga lalaki talaga nagbabago. Okay? may mga lalaki din na kahit second, third, fourth, uh, fifth chances mo pa yan, ay di talagang <laughs> bubago yan. <laughs> okay? Second chance, pwede pa. Okay? Bigyan mo siya ng second chance. Kasi si God naman nga ay uh, God is God uh, is uh, God of second chances. Eh tayo pa kaya di natin bigyan ng second chance yung tao. Okay? But uh, you have to be ano, uh, be very careful kasi tingnan mo kung ulitin na naman niya, alangan naman bigyan mo pa siya ng third chance, kalokohan na po 'yan. Okay? Abuso na 'yan. Abuse of authority <laughs> na 'yan. okay? Inaabuso ka na niya. So wag na. Sige, bigyan mo siya ng chance then uh, let's see. Ang tanong mo kung magbabago pa siya, it depends, okay? Kung talagang uh, magbabago siya at uh, i-allow niya talagang uh, magkaroon ng pagbabago sa buhay niya, magbabago talaga siya. Pero kung hindi, wala na tayong magagawa dyan. Okay? Sabi ko nga, you can never change a person and only God can change a, a man's heart. Hindi mo mabago ang tao. Okay? Pwede mo lang siyang ipagdasal and only God can change him. But kung yung tao ay hindi niya i-accept si God to uh, change him and to control his life, wala po tayong magagawa dyan. Okay? So, si Francia, mga lagad lalaki na babatiin ako ng kabastusan, aba, kausapin ko na muna munang maayos at kapag hindi nadala sa santong usapan, eh di, uh, di mo words say block. Ah, okay, tama nga naman yan. Okay, kapag binabasos ka na, dapat you stand na ito, hindi ako ganyan. Hindi ako bastusin na babae. Okay? Uh, ah, magpakituno sa kapag ako ang kausap mo. Okay, ako, ako si Netsky, sabi niya, Mm, at Joe Mendez, sabi ni Ineski, wag mo nang bigyan ng second chance kasi once na nagawa niya yung ginawa niya ulit, ulitin niya yon. Okay, so may point naman dyan si Netsky. Okay, uh, second chance, wag mo nang bigyan kasi baka ulitin naman niya. Pero sa akin naman, okay din naman magbigay ng second chance. Basta, magbago na siya. Pero pag inulit pa, wag na, wala na yon. Dead end na yon, okay? Annalie, uh, sa akin may uh, karanasan ako niyan. Ako ang uh, sinabihan dati na walang kwenta. Puro daw uh, sa Lodi kasi siya ang uh, nasa abroad noon. Now, uh, so now blessed ako ni Lord. Ako naman ang nasa abroad. Now galit si ex uh, ko. Kesyo mayabang na daw ako. Porke abroad na daw ako. Lodi, wala talagang imposible kay God. Tahimik na lang ako noon. Uh, Lodi, kahit minamaliit ako. Okay lang yan. At least, di ba? Tapos din yon So, ikaw naman ang napa, napabuti ngayon. So, just uh, ano, magpasalamat ka pa rin na nangyari yon kasi kung hindi, di ba, wala ka dyan sa kinatatayuan mo Kasi I'm sure, nangyari yon para maboost naman yung ano mo, yung uh, self-confidence mo. Kaya nga siguro nag uh, nagpumilit ka, talagang nag uh, seryoso ka sa pagpunta mo ng abroad para may mapatunayan ka rin sa lalaki niyan. So yun, positive pa rin, di ba? Rachel or Rizel at siya sa uh, Hi DJ, uh, DJ, bago ko lang na follow ang video mo, Salamat, I like your show. Ang na nagbibigay ng mga advice sa life at spiritual life. God bless you always, DJ. God bless you to Rachel. Thank you. Aha, uh-huh, few more. Yes, Lodi, di ako nagsawa sa salita ng Diyos. Yeah, hindi tayo dapat magsawa dyan kasi once na nags- nagsawa tayo dyan, baka tayo naman ang pagsawaan ng uh, blessing, kawawa naman tayo. <laughs> okay? di ba? Gusto natin laging mabless. At kung gusto mo laging mabless, you have to follow uh, God's ano, uh, will sa buhay mo. Okay, yes, that was really true. God is always right to guide us in good path. And uh, thanks to Wafunog hmm, for always be there, uh, being there for us with your uh, all good advice, especially sa mga taong malungkot sa kanilang pag-ibig. <laughs> Huwag tayo malungkot. Ako nga nalulungkot din naman. Totoo yan. Pero um, once na nag-pray ako, nawawala din naman ng uh, ah, agad-agad. Ganoon naman yon ang um, talang i-attack, i attack tayo ng kalungkutan. Pero sige lang, go, fight. Okay? Uh, hello DJ, lagi kitang uh, sinusubaybayan um, sa YouTube. Salamat naman sa iyo. Thank you so much at nandito ka sa Facebook Live. Uh, di ko mabasa yung pangalan mo, baliktad. Si uh, Ichi, Ichirichichi. <laughs> okay. Um, True Lodi, yes, ako dyan. Ah, oh, thanks much for your good compliment pero mabait lang ako sa mga taong may magandang kalooban. Kung salbahe, mas salbahe ako. Hamunan akong hamunan. Ganyan ako sa yes or no. Oh, kung <laughs> palaban to si Francia, oh. Okay, thank you Francia. S. Laura Makise. An excellent words of wisdom, more power. Thank you so much. Anali, alam ko na. Sagot yan, girl. Hiwalayan mo na yan. Common sense please, paghiwalay ng lalaki, magugulo lang ang buhay mo dyan. And sabi nito, si Jace, guilty si kasi yon guy, si guy. He is not worth it girl. Sayang lang panahon mo at time mo sa lahat niya at uh, time mo sa lalaking yan. Tama nga naman. So ladies, wag mo nang sayangin ang oras mo ha. Imagine that ha. Matatapos na itong taon, ganyan ka pa rin, ganyan pa rin kayo. Ilang taon, ilang taon ka na, ilang taon na kayong ganyan i-allow mo pa bang papa pumasok ang 2019 at ganyan pa rin kayo at maubos na naman ang taon yun at pumasok na naman yung 2020, baka tapos na yung uh, termino ni Duterte, eh, ganun pa rin kayo. <laughs> okay, so stop na. Alright? Kapag uh, hindi na maganda, cut it out. Okay? And uh, let go. Move on. Move on. Alright, thank you po sa iyo, DJ Ron, sa advice. God bless you, DJ, and more power. Ladies and gentlemen, thank you so much. Alam mo, Natutuwa ako. Basta yun ang mga signs natin, ha? 15 signs na he is not serious with you and isa ka lang laruan sa kanya. Number one, hindi siya interesado sa iyo. Number two, hindi siya ready makipag-compromise sa iyo. Number three, laging may excuses. Number four, sasabihin sa iyo, oh, you're so hot. Okay, laging physical appearance lang ang nakikita niya sa iyo. Number five, wala siyang ka-effort-effort whatsoever. Number six, yung happiness niya lang ang iniintindi niya. Pero yung happiness mo, wale. Number seven, tinatawagan ka lang niya kapag kailangan ka niya. Number eight, tumatakbo siya sa pakikipag-socialize nyo sa mga kaibigan mo, sa mga mahal mo sa buhay. Number nine, hindi siya nag-share ng mga bagay-bagay tungkol sa kanya at mga plano niya sa buhay uh, niya at sa iyo. Wala. Wala siyang sinishare iyo. Hindi siya interesadong magbukas ng uh, buhay niya sa iyo. Number 10, napakasiloso ng sobra-sobra. Number 11, lagi kang tinatakbuhan pagdating sa mga matitinong usapan. Number 12, puro lang tungkol sa kanya ang gusto niya, pero yung tungkol sa iyo ay hindi siya interesado. Number 13, ina-isolate ka niya. Gusto lang niya, lagi kayong magkasama. Naiimbara siya, nahihiya siya makisama ka o kayong dalawa sa mga kaibigan mo. Yun, ina-isolate ka sa dati mo nang ginagawa noon nung wala pa siya. Number 14, uh, ah, lagi siyang tama sa inyong dalawa. Walang kwenta ang sasabihin mo sa kanya. Hindi niya pinapakinggan. Number for, uh, 15, uh, lagi siyang ready sa isang bagay. Physical intimacy. Other than that, wala na siyang pakialam sa iyo. Hindi na siya interesado. Pero pagdating sa sex, go siya ng go. Okay. Nakuha niyo na, ladies and gentlemen. <laughs> Ladies. Ladies, actually. Okay, eh, maraming salamat ha. I know uh, kakain na kayo. Alas 8 na dyan sa Kuwait at uh, dito sa Pilipinas at sa Japan ay uh, alas, alauna na. Oh, Francia and yung mga taga Japan at mga nandito sa South, uh, Southeast Asia, kailangan nyo na magpahinga kasi may trabaho pa kayo bukas. Send some hearts and likes please before we go. And uh, please share this video. Uh, kung gusto yung makuha yung pinaka, um, ano na to, buod or summary ng uh, video, you can just go to YouTube and uh, wait for it, okay? Para may upload ko sa inyo, for you. Thanks a lot, ladies. Yung mga hindi pa nakasubscribe sa YouTube, please do so, okay? Um, mag-subscribe kayo and hit niyo yung bell icon kasi every time na may bago tayo, mana-notify kayo agad. Uy, maraming salamat ha. Ah. Sobrang thank you. I really have to go now. God bless you, ladies and guys. And uh, don't forget, ha? always believe in love and keep the flame burning. I love you all. Good night, good night, good night. Thanks. Oh, pray lagi ha. Alam niyo na ang sikreto ng buhay. Ang masayang buhay, si God ang kasama.